Hola, benvinguts a Ara en toca a mi, un espai de Cabiló Ràdio on, com ja sabeu, eh, el que parla, Quique i una altra persona, parlem una estoneta de la música que ens agrada i de per què ens agrada. Avui estem amb Salva. Hola, Salva, què tal? Hola. Salva és d'ací de Sella, per la veu ja anireu coneixent-lo. <laughs> I bé, com sempre, parla un, parla l'altre, jo ja tinc prou de parlar, ara et toca a tu, ah, què, què portes? Eh, jo porto una cançó que es diu Esquizofrènia, que és d'un grup que es diu Sonic Lluc, uh -huh. Mhm. d'un LP Sister. Uh mhm. -huh. Bé, doncs anem a sentir-la i després parlem un rato d'ella, d'acord? De puta mare. Vinga, a veure si us agrada. acabem d'escoltar Esquizofrènia de Sonic Youth, del disc Sister, un grup que ja porta més de 25 anys per ahir pegant voltes i bé, que a mi m'agrada molt. Tu què, sí, jo què has de dir? <laughs> Jo com a... tu que eres fan. El poso, fan, fan, sí, però que en realitat ells venen també d'influència, ho diuen, d'influència de, de la Velvet, uh mm-hmm. -huh. la Velvet Underground, la primera Velvet. Uh mm-hmm. -huh. I què vols que es digui? Tu també ho saps, qui que és... <laughs> Sí, sí, sí, home, la, la música que fan, que és noise, ruido en anglès, soroll, jo li dic de mala manera ruidisme, <laughs> però que és un poquet tal volta un poquet dura per algunes orelles, però que a mi a mi m'encanta, no? I el que parlàvem de la improvisació que poden passar-se, bueno, Conta-mos, conta Eh, en realitat, eh, la Son Lluc en realitat és lo bo, lo bo és escoltar a ells en directe, perquè ells en directe, el que tu escoltes en el disc no té res a veure el que vas escoltar mai en directe. En directe és, és improvisació, pura i dura, no hi ha... és música tocant. Mm -hmm. Esta cançó, bé, esta és una, però en moltes cançons el, el, la, el fet que les diferència és a mi, almenys, de, de... sembla que canten de darrere, que, que la veu ve darrere i és un, una pantalla de, uau, uau, uau, uau, uau, uau, de, de soroll que a sí. mi, a mi m'agrada i milions de discos de nuts també, també ho avalen, no? I, 25 anys que dius tu, I, o més, no? més de 25, 25 va ser l'any passat o fa dos anys, no sé, o sigui que, que no és broma, no. Ara, ara em toca a mi, ja hem escoltat Sonic Youth, que és el que t'agrada, i ara ve una coseta que jo sé que a tu va agradar-te. Ah, tira-li. se ha perdido en el pensamiento del mar. Me rozan tus pestañas las heridas al recordar que la humanidad se hunde en su propia necedad. He perdido el manual del odio respirando estrellas nos dormirán. Todas las canciones del mundo se borrarán. Todos los recuerdos y los males se ahogarán. Y solo habrá música en tu Sabía que te agradaría, eh? No, m'agrada, no más volar. <laughs> no pensava que, que tú tu qui era Javier Corcovado. Pues sí, pues sí, este que acaben escoltar es Javier Corcovado, eh, la cançó de diu Susurro Y el, el es Editor de Sueños de año 2006. Y bueno, conta, conta. Eh, pues, pues ell va començar una cosa que es deia otra vez, que ya mm. de per era una cosa impresionante. Demonios tus ojos, Chatarreros de sangre y cielo, y poc eh, va a va una cosa de boleros, que parece que sigue China pero son boleros enfermos amor. Sí, sí, sí. Y el día el Corcovado y Cria Cuervo. y Cria Cuervo. la cosa. Sí, sí. Corcovado Yo l'he descobert eh, quan em va otra vez de l'any 83 o 83, bueno, jo, sí, sí. jo encara estava començant a dir papa i mama <laughs> encara anava a escola jo Corcovado l'he descobert la veritat, furgant per internet i no per la música l'he descobert per un, una poesia que vaig trobar a un blog que va penjar una persona en internet vaig buscar més poesies i em vaig ir, em van començar a així vídeos, referències i tal i bé, bueno... Vols que et jo com, es, com el vaig descobrir? Sí, sí. En un programa de ràdio, de Ràdio Nacional, de Ràdio 3, uh -huh. que es dia Caminando sobre la Luna, uh mhm. -huh. que el feien a les 3 del matí. I, eh, che, vaig, vaig un dia, i, che, hòstia, vaig escoltar aquest programa i jo dic, mare de Déu, I el Castrol, l'hòstia. Eh, sí, tio. I em vaig agafar i vaig de, de veure, a Alacant, en un, barete allí de, de y estaba tocando Demonios tus ojos, y era Corcovado, claro, y mm a va agradar moltíssim. Jo, bé, el problema, después eh, como cantaba, después cantava, que es que fa barbaritats, fa cançons com esta que acabem sí, de sentir, sí. després hacer a fer electrònica, després a hacer como si fuera performance, tiene dos novelas, tres libros de poemas, es fotógrafo, era diseñador industrial... Sí, es un artista, que Sí, sí, un artista, un artista, que ¿eh? sí, sí, sí, sí, sí, señor. Y lo, bueno, última cosa que sé es está haciendo un proyecto, no sé si en España o en México, porque en México el Valorén y prou, prou más casi en España. prou <laughs> y Y está haciendo un proyecto que es una canción de 24 horas. Oh. Suposa que no tocaràs directe. <laughs> suposa que serà una història d'alguna performance o algo per algun museu d'estos. Sí, suposo, suposo. Però bé, que... Bueno, super eh, interessant. Jo el que vol dir és que tu també saps que és, és una, una persona que, que tens que escoltar-lo un ratet no pots estar escoltant-lo molt temps. No, sí, es és, te agarra el pesimismo y podría... Sí, sí, porque vamos. <laughs> contentes ni una, ni una, ni una, ni una. Este home... Alegria no te pegaré per Este contar. Este home, señor y señor, este hombre es un nihilista. Nihilista total. No tiene una canción que siga alegre, pero... Mm, vale prou la pena. val la pena ser un poco nihilista, pero no tan Sí, no tan no tan Vamos, no, no me'l posem en el coche tots els <laughs> <laughs> o si no, este, si estoy preparado, sí, pero... No, ni preparat. <laughs> Però pegueu-li una escolta de tant en quant, que és un artista sí. a tindre en compte. I ara què, què portes tu? Ah, jo porte... Bueno, una altra cosa que... Bueno, és Stone Ways. Suposo que quasi tots coneixereu Stone Ways. Bueno, si no coneixeu, Stone eh, Ways ha fet... Antes han parlat de Sonic Yu, que duia no sé molts anys de carrera, i Tom Waits em porta uns altres tants, i cada cosa que fa és bestial. Uh mhm. -huh. Jo, jo, jo l'únic que dut és una cançó molt suau de lo que pot ser Tom Waits, que es diu Don't on Train. I qui que tu coneixes. Sí, sí, home, clar, clar. Esta, este, este és el disc, uno dels més coneguts, és el, el Rain Dogs. Anem a sentir-la i ara, ara després comentem. Val? Vinga, allà va. another yellow moon. It's punched a hole in the nighttime, yes. I climbed to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls. that try so hard to break out of their little I know your stairs and your doorway. I walk down your street and past your gate. I stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh, baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I see you tonight. bé, acabem d'escoltar a Tom Waits, un home que de carrera diuen que és trompetista. Jo no l'he sentit mai tocar la trompeta, encara que toco, tocar, toco, i que bé, jo, aquesta persona, encara que té una veu com un barranc, que és una veu com un barranc que igual és alegre, és capaç de transmetre molta alegria, mm, el mateix, molta, molta pena, molta tristor d'una vida dura, d'una sí, persona sí, que ha sigut alcohòlica hasta el punt sí, sí, hasta, mm, fatal. Va, va, estar, hasta que va tindre que deixar de beure, pues moria, i va, i, i va deixar de beure i, i a seguir fent la mateixa música. És que el problema sí, és que la, la pena encara la té, perquè això es és que se queda ahí dins i es queda, això. Té la, la pena ahí dins encara, aunque, aunque ja fa mogolló de temps que, que, que deixa de beure totalment, però la, seguís transmetint la mateixa sensació. Sí, sí, la veu ja és de foscor, ahir n'hi ha, sí, hi ha foscor. No és la veu i, i la, la sensació que tu sents, que no sàpies anglès, dius, hòstia. Sí, sí. Les, eh, les, bueno, jo he sentit entrevistes d'ell, també he vist, he sentit per la ràdio que ha actuat en Madrid fa poc, davant de 50 persones. Sí? 50 persones. Van haver bofetades per, per, per, per, poder entrar a veure Tom En un lloc que cabien 50 persones. Pues és el primer era... viatge que haurà vingut a, a, a fa, Espanya. Eh, no sé, estic parlant de l'any passat, igual estic enganyant-me, eh? igual fa dos o tres anys. Però no ha vingut mai. No. I per això, eh, bueno, però primera... a, a, el lloc més prop que he estat mm -hmm. ha mm-hmm. sigut a París. Mm -hmm. I jo, jo em van agarrar ganes d'anar. Primer, bofetades, <laughs> bofetades perquè era el primer que venia a Espanya i segon, perquè era, i era ell en un, un decorat aixina fosc, el sombrero este de... El sombrero, el seu sombrero, claro. I, hòstia. bueno, serà un espectacle ahí de, de cabaret, <laughs> com aquí que diu, que bé, fuà. Però és que no d'ahir. Haguera eh? pagat, però no nou que fora. Ell ve d'ahí, diu que no té, de té és això, és el, el blues dels negres fet en, en, en el jazz. Uh mhm. -huh. Si ho mires bé, la música que és, no? La seva veu sí, clar... sí. Sí, sí, eh, perquè ell no... Bueno, va no, jo no el definiria com a rock, com a ah, pop, sí. com a què va, què va, què va. És eh? indefinible, no? És ell. No, és de veres. És indefinible, és ell, no? És, és algo que no es pot definir. En acabar ser ell no n'hi ha un altre que fa ja, és, és per ara. No, <laughs> és, no n'hauràs. és, és, és, la vida viscuda, la vida tan forta que ha viscut, plasmar eh, ahir. Mm -hmm. I mhm. entonces, què? Pues, no, eh, ja ho han dit, que encara deixes de veure, té l'alma, la, la, la té... Mm -hmm la te fotuda y seguirás estant eso ahí. y -hmm. I de, de Bueno, ahora, ahora va yo ah, <laughs> y ahora ara va en una animalá porque ese es una animalá que, encara que no un sembla, es de la 68, ni más ni menos que pero ya que pel Perú, pel Perú, había un grupo que es Los Saicos, Que bé, així anant mig en broma, mig en sèrio, n'hi ha molta gent que diu que, que el punk va néixer en Perú. I bueno, esta... Però a Perú també existeix. Perú també Eh? <laughs> Perú també existeix i fa coses molt, molt interessants. que no mos imaginem. Bé, ara va... Esta... Ara va de bo. Ara va de bo, sí. Ara va una... <laughs> un poquet de macarrisme que a voltes fa falta, també. També, de veres, que a voltes fa falta. Sempre fa falta, sempre. Pues, ala, allà va, una cançó que es diu Demolición. demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. Me gusta volar estación de tren. ¿Cuándo te dan? Sí, yo eso no coincidía, <laughs> pero desde luego que, que sí, que sí, és, és el, el, el, el punk autèntic, si ho mires bé, per què no? Sí, sí, sí. Eh, música de, de senzilla i, i directa, ja està, que, que la música què és? Si jo, no és això què és? Jo, jo flipe perquè és l'any 68, primera, no, no. que li té, la cançó té un toc ahí, yeah, garajero ahí, ne, ne, ne, ne, eh? Y después, ¿qué es? Mm. macarra, a <laughs> macarra menos no poder, eh? a tomar la estación. La sensibilidad pues, la música, no? no sí, sí, No pues, estas personas, eh, bueno, no sé si en quedará encara alguno, alguno del grupo, pero el año pasado van a tocar en Benidorm. Van tocar en Benidorm. <laughs> en Benidorm. entonces, entonces si no és Més que Rolling Stone, ho digo jo. <laughs> Rolling Stone m'ho van enganyar. Tocarem Benidorm en un festival que ara no, ara no recordo el nom, però és un festival prou interessant de, de música de garatge i de rockabilly, ja van, tres anys que el fan i duen grups de, espanyols i de, de la resta de, bueno, la ah, resta oh, que són de Perú. Jo no sé qui quedarà viu per ahir, però vamos, estic imaginant-me-lo tombant les... <laughs> Del trenari. <laughs> Macarreria pura, sí senyor, que, que a voltes fa falta. Bé, Ara, te toca. Em toca? Mira. Vinga, doncs, jo vaig a posar una cosa de, també del 83, de, suposo que molta gent el coneixerà i altres no, però que és, és de Ribos Arias. Uh -huh. La cançó es diu Branques bajo l'aula. Val, pues. És per soltar, és una cançoneta, che, si pots haver viscut, per mi seria un dels més grans que hauria avui dia. Uh -huh. és el, el, el cantant, cantant. El cantant que, i... sí. Que en l'època de, de la movida pues, era un tio que feia, feia coses que no fent els que dien que ja, feien coses estranyes, no? Exactament. Dins de les eh, coses eh, rares que feien, que dien que eren rares, no? Que no feia tot el món, diguem, sí. que es feien en Madrid, i bueno, altres llocs també, però Madrid ha sigut el que més Sí, no, és, és, és la movida també en realitat, sí. no és tanta movida madrilenya. Ah, perquè per eh, eh, Granada eh, també anava de meravella i en Bilbao també la portaven guapa. Exactament, exactament, exactament. Sí, Quique, que anem parlar que... Sí, exactament. Bé, este tio era... Clar, el nom es va quedar la movida madrilenya quan en realitat movida en aquesta època eh, va ser un boom en tot el que pot ser l'estat espanyol. Mm -hmm. Tan I... movida madrilenya no, va ser en, en tot l'estat espanyol. Este tio era Poig, Però era, Poig era, era cantant i feia... Era de Giralt, ell, va ser, ell era de Sant Sebastià, uh mhm. -huh. de Donosti, i el que passa que pues, de jovenet va baixar per avall i va, va, va viure va, vi va morir jove, però va viure intensament. Uh mhm. -huh. Sí, el punk. Pues sí. Anem a escoltar la cançó es diu... Branquias bajo l'agua. Branquias bajo l'agua. Ribos Arias, que un grup que jo he sentit poc, <laughs> la veritat, perquè... Jo vaig tindre la sort d'anar d'estar a Madrid i vaig veure en directe i era un, va ser un concert bestial. Què vols que es digui? Bestial, saps el que és això? Bestial. <laughs> I a part de que molta gent no, dels grups no el reconeix com, com a com a això, però són influència. Són quasi, molts dels grups d'avui en dia són influència. Uh mhm. -huh. Si pots haver de seguir vivint, per mi jo crec que verà segur uno, uno de les grans, grans, grans. Uh -huh. O a lo millor no. no, yeah, el saber, no, eh? va ser que l'atropellar, no, acabat d'atropellar, però, bé, però no, no ho sabrem. El no que sí que anava ben, ah, ben encaminat. Va fer una cosa diferent totalment a lo que estava vent de la, la, la famosa movida madrilenya. Uh -huh. Pues sí, pues sí. I ara, bé, ara em toca a mi. Jo hem anat de branques bajo l'aigua, pues ara anem, a, anem al riu. <laughs> el riu, que és una cançó de, dels catalans Masoni, de, del disc eh, si els dits fossin xilòfons i amb això ja vos dic adeu Salva, encantat eh, un plaer, un plaer haver estat així <laughs> repetiràs? Mare de Déu, si em convides... Eh? Ah, clar, clar, clar. <laughs> clar que sí, clar. I a l'altre fem-me llarg. A l'altre toca a mi, a tu i a l'altre. <laughs> Molt bé, doncs... Pues, hasta així, fins així hem arribat. I a vosaltres, res, recomanar-vos que escolteu Camilo Ràdio un projecte que fa poc que ha nascut, encara que pareixca que, que fa molt de temps, va creixent cada vegada més i res, fins el mes que ve. Adeu. Adeu. adeu. adeu. ja m'emporta el riu i no t'he dit adeu. Queden enrere les cases entre els canyissars que mai veuré secar. Se m'emporta el riu i no t'he dit adeu. I és el que en sap m'emporta el riu les anècdotes i tot lo referent al món del llibre, a plecs i ploms, en Cabiló Ràdio, on si no. Entrevistas. Ecología. Autogestión. Tecnología. Salud. Y sostenibilidad. La Tributeca. El programa de Cabiló Radio con compartir ideas alternativas para un mundo alternativo.